Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. jedanaest studenog 1917. godine njemačko vrhovno zapovjedništvo okupilo se u gradiću Mons pored Brisela. Glavna tema sastanka bila je kako nastaviti rat u Europi. Svi okupljeni slagali su se da je došlo vrijeme da se uništi borbena sposobnost francuske ili britanske vojske. Idealno bi bilo uništiti obje vojske, ali njemačka vojska imala je snage samo za jedan veliki udar. Trebalo je odabrati neprijatelja na kojeg će se usredotočiti udar njemačke vojske. Pukovnik von der Schulenberg, načelnik stožera armijske skupine Krunskog princa, zagovarao je novu veliku ofenzivu kod Vardena. Cilj te ofenzive bio bi uništenje francuske vojske. Ako bi francuska vojska bila slomljena, to bi potpuno promijenilo stratešku situaciju na zapadnom ratištu. Varden je bio najbolje mjesto za takvu odlučnu bitku. 1916. godine za taj grad francuska vojska bila spremna boriti se do kraja. Tako će biti 1918. I drugi stoženi časnici bili su suglasni s von den Schulenbergovom analizom pobjeda njemačke vojske kod Vardena potresla bi francuski moral i ostavila Britaniju samu pred sljedećim udarom njemačke vojske. Onda se u raspravu uključio general Erich Ludendorff, čovjek koji je trebao odlučiti kako dalje. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše. Ludendorff nije htio ni čuti o tome. Nakon što je odslušao podređene, objavio je da je njemačka snaga dovoljna samo za jedan veliki udarac i postavio je tri uvjeta na kojima taj udar mora biti temeljen. Njemačka mora udariti što je prije moguće, prije nego što Amerikanci bace jake snage na vagu, što je značilo kraj veljače ili početak ožujka. Cilj mora biti udariti Britance. Pregledao je dijelove fronte na kojima bi udar mogao biti pokrenut i nakon što je odbacio Flandriju, objavio je da se napad kod Saint-Cantena čini obećavajućim. Bio je to dio fronte gdje je prošloga proljeća njemačka vojska izvela veliko strateško povlačenje na tek konstruiranu obrambenu liniju Hindenburg. Ispred toga dijela bilo je ono što su Britanci nazivali starim bojištem na Somi iz 1916. Pustoš kratera od granata i napuštenih rovova. Napadom na tome mjestu, sugerirao je Ludendorff, jurišne divizije u operaciji kodnog imena Mihael mogli bi pomaknuti bojišnicu na rijeci Somi prema moru i smotati britansku frontu. General Erich Ludendorff je uz feldmaršala Paula von Hindenburga bio osoba s najvećom moći u Njemačkoj. Taj dvojac upravljao ratnim naporima te zemlje. Onome što je Ludendorff rekao nije se raspravljalo. Stoženi časnici počeli su njegove riječi pretvarati u ratne planove. 10. ožujka 1918. dovršen je detaljan plan operacije. Potpisao ga je feldmaršal Paul von Hindenburg. U njemu je pisalo prvi napad operacije Mihajl počet će 21. ožujka 1918. godine. U zimu 1917. na 18. sa zamalog istočnog fronta na zapadni je prebačeno 48 njemačkih divizija. Sada je njemačka vojska na zapadu Europe imala 191 diviziju. Sile Antante imali su 13 divizije manje. Tri njemačke armije koje su trebale izvesti operaciju Mihajl, druga 17. i 18. imale su 67 divizije. Topničku potporu operaciji Mihajl trebala su dati 6473 topa i 3532 minobacača. Kako bi ti topovi minobacači imali dovoljno streljiva, stvorena su golema skladišta. U njima je samo 17. armija imala skoro 3 milijuna granata. Za novu i odlučnu ofanzivu njemačka vojska stvarala i novu taktiku – Bavarski časnik, satnik Hermann Ger napisao je novi priručnik s naslovom Napad u pozicionom ratovanju. John Keegan piše. On je naglašavao brzo napredovanje i nemar za sigurnost bokova. Taktički proboj nije cilj za sebe. Njegova je svrha da da mogućnost izvođenja najjačeg oblika napada, obuhvatni manevar. Pješaštvo koje gleda nalijevo i desno brzo stane. Najbrži, a ne najsporiji, moraju određivati ritam. Pješaštvo treba upozoriti da se ne oslanja na baražnu vatru. Ključni operaciji Mihajl bili su elitni jurišni odredi. Oni su trebali probiti neprijateljsku obranu. Ludendorff je cilj operacije Mihajl ovako opisao. Probit ćemo rupu, a zaostalo ćemo vidjeti. Tako smo to radili u Rusiji. U svom govoru na konferenciji u Monsu Ludendorff nije rekao nešto o čemu su svi u njemačkom vrhovnom zapovjedništvu nerado mislili. Trupe njemačkog carstva više nisu bile bezuvjetno odane caru i časnicima. Oktobarska revolucija u kojoj je nestalo carstvo i koja je okončala sudjelovanje Rusije u ratu bila je velika prijetnja. Njezine ideje naišle su na plodno tlo u vojsci koja je ratovala od ljeta 1914. U zimu 1917. na 18. u Njemačkoj je došlo i do velikih štrajkova u kojima su radnici tražili bolju plaću i uvjete rada, ali i kraj istrpljujućeg rata. Ludendorff i časnici vrhovnog zapovjedništva znali su da još uvijek mogu računati na svoju vojsku, ali da je ta podrška uvjetna. Kako je to glavni cenzor pošte koju su pisali vojnici pete armije napisao Trupe su spremne za još jedan veliki udar, ali njihova je volja uvjetna. Ako taj udar ne završi pobjedom i krajem rata, odanost i volja trupa mogli bi biti dovedeni u pitanje. Ludendorff i vrhovno zapovjedništvo učinili su sve da operacija Mihael bude uspješna. Alexander Watson u knjizi Željezni prsten, Njemačka i Austro-Ugarska u Prvom svjetskom ratu, pišu. Na trupe veliki dojem ostavio prizor opskrbnih kolona, jedne za drugom, streljiva koje je svaki dan, danju i noću dovoženo, raspoređivanja topova, posebno bacača mina i kamiona koji su dovozili svakakav materijal. Bolje porcije za jurišne trupe, koje su dijeljene u završnim tjednima pred početak operacije, također su poboljšale moral. vladela je atmosfera, kako je to jedan časnik primijetio, čvrstog povjerenja u dobar uspjeh. Bombardiranje uoči početka operacije počelo je 21. ožujka u 4.20. U 5 sati njemački topovi izbacili milijun tisuća granata na položaje britanske 5. i treće armije, tukući prve crte i suzbijajući topništvo supaničke strane bojnim plinovima. U 9.40 pješaštvo 32 njemačke divizije jurnulo je naprijed u gustoj magli, slijedeći puzajuću topničku baražu koja je natirala britanske trupe još sposobne za otpor da drže glavu dolje. Dok su se na sjeveru tvrdo odupirali, južni se sektor brzo smrvio. Britanske ekspedicijske snage na zapadnom frontu bile su pod zapovjedništvom feldmaršala Sir Douglasa Haiga. Malo je vojnih zapovjednika u britanskoj povijesti zapamćeno u tako lošem svjetlu. Haig je zapamćen kao čovjek koji je uludo na stotine tisuća ljudi poslao u smrti i ranjavanje. Haig i njegovi zapovjednici u godinama Prvog svjetskog rata naučili su jednu stvar dobro raditi, pružati statičku obranu. Sada su se našli suočeni s mobilnim ratovanjem koje su Ludendorff i Hindenburg usavršili na istočnom frontu. Toj vrsti ratovanja Heig i njegovi zapovjednici nisu se mogli efikasno suprotstaviti. Pored toga britanski položaj bili su loše uređeni. Najgore je bilo na položajima britanske pete armije kojem je zapovjedao Sir Hubert de la Poor Gough. John Keegan piše. Rat u Francuskoj, jednako kao što je bio rat u kojem se pucalo, bio i rat u kojem se kopalo. I dok je Gafovim oslavljenim divizijama nedostajalo ljudi u pješačkim bataljunima, nedostajalo je i specijalizirane inženjerijske radne snage. U veljači radna snaga pete armije brojila je samo 18.000 ljudi. Nemilosrdnim novačenjem i uzimanjem i kineskih i talijanskih radnika, taj broj početkom ožujka narastao na 40.000. Ali većina tih radnika bila je zaposlena na cestovnim radovima. Samo petina raspoloživih ruku gradila je obrambene položaje. Rezultat toga bio je da je samo prva od tri obrambene crte pete armije, ona prednja, bila gotova. Glavna crta zvana zona bitke, koja je trebala biti opremljena uporišnim točkama i topničkim položajima, i treća crta zvana smeđa, na koju su se branitelji mogli povući, bile su samo djelomično izgrađene. To je značilo da je površina bila iskopana do dubina od 30 cm, da su postojali samo djelomični pojasevi bodljikave žice i da su položaji za strojnice bili označeni samo pločama na kojima su bile obavijesti gdje položaji trebaju biti. Na tako pripremljene položaje obrušile su se elitne njemačke divizije. Ludendorff je želio probušiti rupu u britanskim položajima. Njegove su to trupe i učinile. Njemačka operacija Mihael počela je petosatnim bombardiranjem britanskih položaja Pored konvencionalnih granata, na britanske položaje padale su i one u kojima su bili klor, fosgen i suzavac. Klor i fosgen bili su smrtonosni, suzavac je kao nadražljivac služio da bi natjerao britanske trupe da skinu respiratore. Kada su bačeni klor, fosgen i suzavac, uslijedilo je bombardiranje i peritom. U pravilu je u prošlim bitkama britansko topništvo odgovorilo na njemačku vatru, ali sada topnički položaj nisu bili pripremljeni i odgovor je bio nedovoljan. John Keegan donosi riječi vojnika Jacobsa. Nitko ne može izdržati više od tri sata jake topničke vatre. Nakon toga čovjek počinje biti pospan i utrnuo. To je poput anestetika. Nema protiv toga obrane. John Keegan piše. Nakon što je 21. ožujka pala noć, britanske ekspedicijske snage pretrpjele su svoj prvi pravi poraz, otkad je prije tri i pol godine počelo robovsko ratovanje. uzuž fronte duge 19 milja izgubljeni su skoro svi prednji položaji. Probijena je i većina glavnih položaja. Brojni su topovi izgubljeni, cijele su se jedinice predavale ili su bježale u pozadinu, a teške su gubitke pretrpjeli oni koji su se ostali boriti. Sve u svemu, tisuća britanskih pješaka je ubijeno, ali je tisuću njih zarobljeno. Događaji toga dana bili su potpuno suprotni od onih od 1. srpnja 1916. kada je 20.000 britanskih vojnika ubijeno, ali skoro niti jedan nije zarobljen. Nakon lošeg prvog dana došli su za britansku vojsku još loši drugi, treći, četvrti i peti dan operacije Mihael. Ludendorfov plan o razdvajanju britanske i francuske vojske i obacanju britanske vojske u more počeo se ostvarivati – 24. ožujka francusko zapovjedništvo ozbiljno se zabrinulo za stanje u britanskim redovima. Dva dana kasnije u Dulajanu, mjestu pored Amjana, jednog od ciljeva njemačkog napada, održan je sastanak francuskog i britanskog ratnog vodstva. S francuske strane bili su predsjednik Republike Poincaré, premijer Clemenceau, načelnik stožera Marshal Foch. S britanske strane na sastanku su bili ministar rata Lord Milner i Feldmarshal Haig. Rezultat tog sastanka bilo je imenovanje maršala Ferdinanda Foša za vrhovnog zapovjednika na zapadu Europe. U to vrijeme Njemačka je vojska slavila. Car je Hindenburgu dao odlikovanje željeznog križa sa zlatnim zrakama. Zadnje je to odlikovanje dobio pruski zapovjednik Blicher kada je pobjedio Napoleona. Ali stvari ipak nisu išle kako je to htjelo njemačko vrhovno zapovjedništvo. Kada je postalo jasno da operacija Mihajl neće dati željene rezultate, Ludendorfu su došli mladi stoženi časnici i rekli mu o problemima s operacijom Mihajl. Ludendorf je na njih viknuo, kakva je svrha ovog graktanja? Što vi hoćete? Da sklopim mir. Mhm. Operacija Mihajl nije donijela željenu ključnu pobjedu. Nakon nje Ludendorff i Hindenburg gurnuli su u ono što je ostalo od njemačke vojske u niz novih ofenziva koje su trebale donijeti ili pobjedu ili prisiliti sile da traže mir. Nakon Mihajla u travnju je pokrenuta ofenziva Georget. U tom mjesecu pokrenuta je ofenziva Blücher York. U lipnju je pokrenuta operacija Gneisenau, a u srpnju Marna i Rems. Sve te ofenzive nisu donijele pobjedu, a potpuno su iscrpile njemačku vojsku. Onda je u kolovozu došao trenutak da Ludendorff učini ono čega se grozio. Civilima u njemačkoj vladi rekao je da je došlo vrijeme da traže primirje. To se dogodilo nakon onoga što je poznato kao crni dan za njemačku vojsku. Govori Tihomir Ponoš, povišničar i novinar Novog lista. Crni dan njemačke vojske je 8. kolovoza 1918. godine, tako ga je nazvao Ludendorff. Naime, tada je započela bitka kod Amijena ili treća bitka u Pikardiji. To je bila za standarde Prvog svjetskog rata relativno kratko trajena bitka koja je trajala od tog 8. kolovoza pa sljedećih nekoliko dana, dakle do, do 12. kolovoza. Ta bitka se smatra početkom ofenzive 100 dana, dakle to je taj niz ofenziva sila Antante koje su tada započele, a zapravo završile 11. E, studenoga 1918. godine potpisivanjem primirja sa, s Njemačkom u Kompijenju. Ludendorff je taj dan nazvao crnim danom zato što je on shvatio da se njemački vojnici zapravo uglavnom više dalje ne žele boriti. Narodskim rječnikom rečeno mnogima je pukao film, njemcima, njemačkim vojnicima oni su bili izvrgnuti te 1918. godine velikim naporima. Oni su bili u nizu ofenziva od e, travnja pa do sredine srpnja. Te ofenzive nisu dale očekivani rezultat. Da pače, nakon posljednje e, ofenzive druge bitke na Marni je zapravo svima bilo jasno da Njemačka neće pobijediti u tom ratu 1918. godine jer da naprosto nema dovoljno snage da pobjedi na, na zapadu sila Antante. Nositelji udara u toj ofenzivi kod Amijena su bili Britanci i u prvom danu, dakle tog osmog kolovoza 1918. godine predalo se oko 20.000 njemačkih vojnika. To je po standardima, njemačkim standardima Prvog svjetskog rata više od jedne divizije po standardima iz 1914. a već prema dvije divizije po standardima popunjenosti iz 1918. godine. To se Njemcima do tada nikada nije dogodilo. Oni naprosto više nisu vidjeli smisla što, kako i zašto se boriti dalje. To je rezultiralo i nekim drugim, vrlo konkretnim učincima, dakle, prodor vojski Antante je bio zapravo za standarde Prvog svjetskog rata, k tome još zapadnog bojišta koje je bilo prilično statično bojište od jeseni 1914. godine i prve bitke na Marni je bio zapravo prilično dubok. Recimo, Australci su prodrli otprilike 13 km u neprijateljsku odbinu, najmanje su prodrli Britanci negdje oko 3-3,5 km, ali u prosjeku je nakon prvog dana prodor bio 11 km dubok za prvi svjetski rat, za zapadno bojište, neočekivano puno, neočekivano veliko. Albrecht von Thayer, njemački pukovnik koji je kraj Prvog svjetskog rata dočekao na položaju načelnika stožera generala Ludendorfa, na zadnji dan 1917. u svoj dnevnik zapisao da, ako se gleda čisto vojničkim pogledom, položaj Njemačkog rajha nikada nije bio bolji od početka rata. Pukovnik Albrecht von Thayer nije bio usamljen u tako vedrom pogledu na njemački položaj u 1918. Njemačka i njezine saveznice provele su zimu 1917. na 18. u mobilizaciji svakog raspoloživog čovjeka i smatralo se da sada ima snage za konačnu pobjedu. Njemački glavni stožer i vođe njemačkog ratnog napora Ludendorff i Hindenburg odustali su od velike strategije. Cilj je bio iscrpiti neprijatelja i slomiti mu volju za nastavkom rata. Kako je to Ludendorff rekao, bazično ovaj se rat sveo samo na ubijanje. Problem s takvim pogledom na rat bio je u tome što nije sagledavao cijelu sliku i što se temeljio na krivim pretpostavkama. Na primjer, je s prezirom gledao na 225 tisuća američkih vojnika koji su do stare godine 1917. došli u Europu. Ali do srpnja 1918. 250 tisuća američkih vojnika stizalo je u Europu svakog mjeseca. Američki zapovjednik snaga u Europi, general Jack Pershing, imao je tog srpnja na raspolaganju milijun vojnika. Otrežnjenje za većinu ljudi u njemačkom vrhovnom zapovjedništvu došlo je 18. srpnja 1918. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i Austrougarska piše. U ranim jutarnjim satima 18. srpnja njemačke prednje prislušne postaje čule su kroz kišu i grmljavinu zvukove motora i žamor prometa. Dva francuska dezertera izašla su iz šume Viljer Kotare i obavijestila Njemce da će glavni napad doći između 5 i 6 ujutro. Prije nego što je informacija mogla biti proslijeđena u stožer, masivne neprijateljske formacije pojavile su se iz magle oko 5.35. Njemci su mogli vidjeti rojeve tenkova koji su napredovali pod zaštitom puzajuće topovske baraže bez pripremljenih obrambenih položaja, čak i bez kratera od topničkih granata u kojima bi se zaklonili i s linijom pogleda zaklonjenom visokim žitom u poljima, njemački vojnici nisu se mogli oduprijeti savezničkom naletu. Fošove snage brzo su probile Ludendorfovu frontu, prodrle duboko iza njegovih crta i onda se sleđe obrušile na njegovo pješaštvo. Britanski zrakoplovi nemilosrdno su mitraljirali vojnike u bijegu. Za Ludendorfa crni dan za njemačku vojsku dogodio se 8. kolovoza. Za većinu drugih visokih njemačkih časnika dan koji je zaslužio taj naziv bio je 18. srpnja. Tog su dana 19 francuskih i 4 američke divizije s 2100 topova, 750 tenkova i 1000 zrakoplova napale njemačke položaje u takozvanoj drugoj bici na rijeci Marni. Njemački položaj probijeni su već prvog dana. General Oskar von Hutier situaciju je na kraju tog 18. srpnja sažao ovim riječima. Nema goriva za kamione, nema pričuva, slabi obrambeni položaj. Situacija je strašna. Na katastrofu iz srpnja došla je bitka kod Damjana koja je počela 8. kolovoza. Ta bitka je zapravo bila jako važna jer je ona bila u to ljeto 1918. zapravo neka vrsta moralne prekretnice. Nakon te bitke i nakon tog prodora je moral vojnicima Antante na zapadu naglo porastao. Nakon svih teškoća koje su doživjeli prethodnih mjeseci, kada se čak činilo u jednom trenutku da bi Njemačka doista mogla pobijediti u Prvom svjetskom ratu, oni nisu ugledali svjetlo na kraju tunela, oni su izašli iz tunela sa, sa tom bitkom i nekako su instinktivno, intuitivno osjetili mnogi od njih da bi ratu doista ubrzo mogao biti kraj. S druge strane, Njemačkoj, za njemačku vojsku moralno ta bitka je bila nešto potpuno suprotno. Dakle, to je bio trenutak kada je moral njemačke vojske počeo temeljito pucati. U, cijeloj toj bici koja je dakle trajala pet dana zarobljeno je 50 tisuća njemačkih vojnika. Iznimno, iznimno mnogo za takvu jednu relativno ovaj, kratku bitku. I taj moral će, što se tiče njemačke vojske, pucati sve do tog 11. studenoga, ali on zapravo nikada neće do kraja puknuti. Ni u trenutku revolucionarnog vrenja u, Njemačkoj i velikih promjena u, Njemačkoj u listopadu i studenom 1918 ali je bilo zapravo nakon toga jasno da se mnogi njemački vojnici ne, ne žele više dalje boriti i da oni razmišljaju o tome kako da što je moguće prije dođu kući. Do srpnja 1918. postalo je jasno da Erich Ludendorff više nije u stanju voditi njemačku vojsku. General Wilhelm Gröner, koji će naslijediti Ludendorfa na položaju glavnog kvartir majstora njemačke vojske, smatrao je da je Ludendorff predugo bio daleko od bojišta i da nije razumio koliko je teško stanje. Gröner je smatrao da Ludendorff ne želi priznati poraz i da mu je jedina strategija nada da će se protivnici iscrpiti prije njega. Greneru je Ludendorff nalikovao na generala Eriha Falkenhaina, načelnika stožara njemačke vojske, koji je za vrijeme bitke kod Vardena doživio težak živčani slom. Holger Herwig piše. U svojoj opsjednutosti totalnom pobjedom Ludendorff je odbio priznati pojavu španjolske bolesti, žestoke gripe koja je u ožujku 1918. došla iz Južne Afrike preko Španjolske u Francusku. U srpnju oko pola milijuna vojnika leželo je bolesno u rovovima i njih još 80 tisuća u bolnicama. Iako je obično trajala samo 4 do 5 dana, španjolska gripa imala je svejedno uništavajući učinak na borce. Temperatura od 40 ili 41 stupanj, broj otkucaja srca usporen na 60 u minuti, Umor, slabost, napadi zimice, nadražljiv kašalj, glavobolja, bolovi u zglobovima, vratu i leđima. Doktori su prvo odgovorili samo puštanjem krvi i hladnim kompresama, kasnije antipirinom i salvarsanom. Kada su zapovjednici armije obavijestili zapovjedništvo kopnene vojske da su trupe iscrpljene i da je iznenadni napad španjolske gripe u krevet bacio skoro 400 tisuća ljudi, Ludendorff je osorno odgovorio. Trupe se trebaju naučiti na slabi borbeni sustav, a o toj gripi ništa ne znam. Ako je vojska bila slaba i izmučena, stvar je bila još gora u pozadini. Civilno stanovništvo još je više patilo od oskudice. Stanovništvo u pozadini je bilo iscrpljeno i to je bio još jedan faktor na kojeg se itekako moralo računati. Isto tako su i vojnici na prvim linijama bili iscrpljeni i bilo je prilično jasno da vojnike nije nizbrzo tako lako motivirati kao što ih je bilo lako motivirati 1914. godine. Što se tiče centralnih sila, one su imale iznimno velikih problema u urednoj opskrbi stanovništva sa hranom i drugim osnovnim potrepštinama To je također posljedica pomorske blokade koje su oni bili izbrgnuti i činjenica da naprosto hrana, ali i niz drugih strateških sirovina koje su trebale naprosto ih nisu mogli dopremiti u dovoljnoj velikoj količini u svoje zemlje. Zato je za njih Ukrajina bila veoma važna. Jel? Dakle, uzimanje Ukrajine pod neku vrst okupacije, dakle ne aneksije, za njih bila veoma važna jer je Ukrajina bila ta koja je trebala osigurati dovoljno hrane, makar dovoljno žita, ali i nekih drugih strateških sirovina centralnim silama. Dakle, i Njemačkoj i Austro-Ugarskoj. Dodatni problem za sve njih je bio to što je uslijed rata koji je tada trajao već više od tri godine, debelo je zašao u četvrtu godinu, je naravno došlo do pada proizvodnje na domaćem terenu, što bi se reklo. Dakle, industrijski radnici su uglavnom bili zaštićeni, jer nitko nije htio slati, ne znam, kvalificiranog radnika tokara ili varioca ili što je već ovaj trebalo na, na bojište jer je procijenjeno da je on mnogo korisniji ako ostane na svom radnom mjestu, ali to se nije dogodilo sa seljacima. Seljaci su bili ti koji su bili masovno mobilizirani, što je zapravo značilo da je uvelike trpila domaća poljoprivredna proizvodnja. Austro-Ugarska, dakle recimo ministra vanjskih poslova Grof Burjan je početkom 1918. godine otvoreno govorio na, na sastancima, da austro ima hrane za još dva mjeseca, možda nešto malo više. A nakon toga, tko zna što će biti. Sve to je naravno i tekako utjecalo i nagrizalo moral pozadine i to će se zapravo vidjeti tek na, na jesen koliko je taj moral bio nagrižen kada će doći i do sloma na bojištima. Do kraja 1917. godine Austro-Ugarska unovačila je 70% muškaraca koji su bili dovoljno stari da budu pozvani u vojsku. To je značilo da je u vojsku od 1914. godine pozvano 8 milijuna i 420 tisuća muškaraca. Do kraja 1917. 780 tisuća muškaraca unovačenih u vojsku poginulo je u bitkama milijuni šesto tisuća je zarobljeno, šesto tisuća je proglašeno nespremnim za vojsku, pola milijuna je ranjeno, a još je pola milijuna muškaraca vraćeno u civilni život jer su bili nužni za ratnu industriju. Sva je ova matematika odredila da je krajem te 1917. Austro-Ugarska imala u vojsci oko 4 milijuna ljudi. 2 milijuna i 850 tisuća bilo je u borbenim jedinicama na bojištu, milijun i 560 tisuća bilo je u pričumnim jedinicama. Ratni planeri su iz ove matematike izvukli činjenicu da je Austro-Ugarskoj nedostajalo oko 600 tisuća vojnika. U carskoj i kraljevskoj monarhiji nije vladala samo nestašica vojnika – Ministar rata Rudolf von Stöger Steiner u kolovozu 1917. poslao je caru i kralju Karlu I memorandum o mogućnostima Austrougarske u zimu 1917. na 18. Ljudske gubitke opisao je kao katastrofalne. Vojnici na bojištu bili su pothranjeni, slabo odjeveni. Muškarci koji su trebali nadomjestiti gubitke bili su u još lošijem stanju, još su više bili pothranjeni, Obuka koja im je dana bila je loša. Novaci koji su trebali nadomjestiti izgubljene časnike nisu bili dorasli zadatku. Zbog nedostatka hrane za konje njih je 70 tisuća umrlo. Holger Herwig piše. Steger Steiner se onda okrenuo vojno-industrijskoj situaciji. Zalihe ugljena bile su u Austriji dovoljne za 24 dana, u Mađarskoj za 11 dana. Minimalne zalihe trebale su biti dovoljne za 28 dana. Kada su u pitanju sirovine, mjesečna opskrba ugljenom u Austriji bila je smanjena s 2,7 milijuna tona na 1,8 milijuna tona, u Mađarskoj sa 864 tisuće tona na 452 tisuće tona. Željezničkih pragova i tračnica bilo je znatno manje od potražnje za njima. Vlakovi će uskoro morati smanjiti brzinu kretanja kako bi se očuvale postojeće pruge. Oko 800 km alpskih žičara moralo je biti zatvoreno za promet zbog nedostatka rezervnih kabela. Gume je bilo tako malo da je vojska zatražila oduzimanje mrežica za biljarske kugle na biljarskim stolovima. Bakra, aluminija i cinka bilo je znatno ispod potrebnih razina. Drva je bilo u dovoljnim količinama, ali nije bilo radne snage kako za sjeću šuma, tako i za prijevoz posječenog drveća. Zalihe nafte bile su za trećinu manje od potrebnih. Svi rudari otpušteni su iz vojske kako bi se vratili u nekadašnja okna. Vuna je bila miješana s vlaknima papira, zavoj od papira zamijenili su pamučnu gazu. Nekim je jedinicama zbog nesašice pamuka poslano donje rublje od papira. U svom je memorandumu caru i kralju ministar rata napisao i da su ljudska bića naša najcijenjenija roba. Krajem 1917. brojno stanje satnija moralo je biti smanjeno sa 175 na 145 vojnika. U siječnju 1917. u Austro-Ugarskoj vojsci bilo je 7392 liječnika. Godinu dana kasnije njihov je broj pao na 5399. U lipnju 1917. Austro-Ugarska vojska imala je 809 tisuća konja. Godinu dana kasnije taj broj pao na 459 tisuća. Jedino čega je austrougarska ugarska imala u obilju bili su generali. Krajem 1917. ministarstvo rata procijenilo je da ima 150 generala viška. Stanje među civilnim stanovništvom bilo je još gore. I u Njemačkoj i u austro pothranjeno i izmučeno civilno stanovništvo bilo je na izmaku snaga i to je počelo javno pokazivati. Što se tiče štrajkova, država u kojoj se najviše štrajkalo za vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle u kojem je štrajkao makar na kratko najveći postotak radnika, je bila carska Rusija, ali ona je 1917 zapravo izbačena iz rata. Druga koja je bila država po, po broju e, radnika štrajkaša u Prvom svjetskom ratu je bila Velika Britanija. U Njemačkoj i austro je taj broj radnika štrajkaša bio bitno manji, ali je on zapravo imao mnogo veći utjecaj na vlast i na nekako psihološko stanje nacije nego što je to bilo i u Velikoj Britaniji pa i nego što je to bilo u Francuskoj 1917. sa svim onim mirovnim pokretima koji su se u Francuskoj pojavili 1917. godine i postavljene pitanja uopće o smislu i svrhi tog prvog svjetskog rata. Recimo, u siječnju 1918. godine u Prusiji je štrajkalo i to punih osam dana pola milijuna radnika. Taj štrajk je završio nakon osam dana, ali je zapravo iskor tog štrajka pokazao da njemačke vlasti ne znaju što i kako raditi i kako se boriti protiv štrajkova, jer one su se mogli recimo protiv njih boriti jednom oštrom, ali efikasnom metodom, a to je militarizacija tvornica, dakle stavljanje tvornica pod izravnu vojnu upravu. Međutim, oni su to odbili uopće kao ideju i to nije napravljeno i su znali da bi to vjerojatno samo radnike dodatno razjarilo. Naravno, tu ne treba e, zaboraviti niti to da se u Rusiji dogodila oktobarska revolucija i da je ta oktobarska revolucija mnogim radnicima u Njemačkoj i u Austro-Ugrskoj, posebno u Njemačkoj, mogla biti inspiracija. Dakle, to je bio dodatni razlog zbog kojih se oni nisu htjeli igrati sa militarizacijom tvornica i zavođenjem vojnih e, uprava u, u tvornice. Dodatni problem koji će se pojaviti 1918. godine, ali, ali kasnije, u svim zemljama, ako će ipak isprava malo više pogoditi zemlje centralnih sila, će biti i pojava španjolske gripe, koja je pala, recimo tako, na veoma plodno tlo, jer je stanovništvo bilo, nakon tada već više od četiri godine rata, i tekako iscrpljeno, naprosto imunološki sustav ljudima oslabio zbog slabe, nedostatne, nedovoljno raznolike prehrane, dugotrajne zapravo iscrpljenosti i, i pothranjenosti. I to je također bilo nešto što je imalo utjecaja na stanje u tim zemljama i ono što se dogodilo u centralnim silama tokom 1918. godine, posebno od ljeta i od e, definitivnog sloma tog niza njemačkih ofenziva, takozvanih Ludendorffovih ofenziva, dakle riječ je o jedno pet operacija koje su počele od ožuka pa trajale do, do srpnja 1918. godine, naglo i rapidno padanje povjerenja u vlast, dakle u careve kao osobu, dakle Wilhelma II. i Karla i sve one koji su bili uz njih. Bitka kod Kobarida ili Kaporeta ili bitka na Soči bila je možda najveća pobjeda Austrugarske vojske u Prvom svjetskom ratu. U toj bici koja je počela 24. listopada 1917. i potrajala do 19. prosinca, austro-ugarska vojska pomaknula je bojište oko 110 km u dubinu talijanskog teritorija. Bojište se s rijeke Soče prebacilo na rijeku Pjavu. Poraz u toj bici talijanska vojska platila je s više od četvrt milijuna ratnih zarobljenika. Iz 10.000 poginulih, 30.000 ranjenih, izgubila je 3.150 topova i 1.730 haubica. Posljedice te bitke bilo je dezertiranje stotina tisuća talijanskih vojnika. Centralne sile imale su između 65 i 70 tisuća vojnika izbačenih iz stroja. Ali ta je sjajna pobjeda imala je svoje naličje. Nju Holger Herwig u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata naziva šupljom. Prvo, bez njemačke pomoći do te pobjede ne bi ni došlo. Ključnu ulogu u njoj odigrala je 14. njemačka armija pod zapovjedništvom generala Ota von Belova, u kojoj je načelnik stožera bio general Konrad Kraft von Delmenzingen, stručnjak za planinsko ratovanje. U toj 14. armiji bilo je sedam njemačkih divizija. Drugo, nakon kratkotrajnog obilja hrane i pića, do kojeg je došlo prodorom u dubinu talijanskog teritorija, Austro-Ugarska se nakon te pobjede ponovno našla u jednako lošoj situaciji. Holger Herwig, piše. Olakšanje je bilo samo trenutačno. Više od 300 tisuća talijanskih ratnih zarobljenika moralo biti nahranjeno i prebačeno u unutrašnjost carstva. Ukupni broj ratnih zarobljenika narastao je na 2 milijuna. 1,3 milijuna Rusa, 400 tisuća Talijana, 167 tisuća Srba i 53 tisuće Rumunja. Do kraja 1917. KUNK vojska opet je bila na manje od dva dana sljedovanja u brašnu i povrću i na četiri dana sljedovanja hrane za konje. Dnevne potrebe sastojale su se od 240 vagona brašna, 40 vagona povrća i 250 vagona hrane za konje. Stvarne isporuke iznosile su 158 vagona brašna, vagon ili dva povrća i 101 vagon hrane za konje. Sljedovanje brašna palo je na 280 grama po čovjeku. U Beču je ono moralo biti smanjeno s 200 na 165 grama po dan. Dnevne potrebe glavnog grada za krumpirima od 200 do 300 teretnih vagona skresene su na 20 do 50 vagona na dan. austrougarska je u jesen 1917. godine na, na Soči nanijela veoma težak porast talijanskoj vojci i zapravo je odbacila od Soče dalje prema Pijavi. I nakon te bitke kod e, Kobarida, Austrougarska je stajala dobro, načelno, Italija je stajala loše načelno. Međutim, Austrougarska je bila svjesna da sve one probleme koje ima njemačka vojska i koje ima njemačka pozadina od 1918. ima i ona, pa još malo izraženije jer će kod nje vremenom narastati ono što je inače bilo prisutno u njoj, a to je nacionalno nezadovoljstvo posebno slavenskih naroda. I južnoslavenskih, ali isto tako i, i Čeha i Slovaka i Poljaka. Austro-Ugarska je kovala plan o tome kako da eksploatira uspjeh nakon Kobarida. Italija je u 1918. ušla sa idejom stabilizacije. Oni su imali i novi vrh politički, dakle došao je Orlando za, za premijera i vojni došao je general Diaz za novog e, vrhovnog zapovjednika i njihov temeljni cilj je bio stabilizacija bojišta i vraćanje i tekako uzdromanog e, morala talijanskoj vojsci. Austro-Ugrska je na talijanskom bojištu imala dva zapovjednika, imali su dvije armijske grupe. Jednom je zapovjedao Konrad von Hützendorf, koji je 1917. bio načelnik glavnog stožera, tada ga je zamijenio Fonarc, a drugom armijskom grupom je zapovjedao Svetozar Borojević. Prva je bila, dakle, von na Trentu, a Borojevićeva je bila na Pijavi. Austro-Ugarska je zamislila svoju novu ofenzivu, međutim, u startu su bile ugrađene neke veoma ozbiljne greške. Naime, oba zapovjednika i Flor i Borojević su tražili da oni budu nositelji udara i da se po potrebi, u skladu s potrebama, onaj drugi prilagodi i zapravo podrugne njima. Ali naravno onaj drugi to nije htio. Rješenje je bilo kompromisno, njega je iznedrio voda Josip. To je bilo dakle da svatko od njih dvojice napadne za sebe svakako svojnog aspekta bilo uvjerljivo najgore rješenje. Kako se bližio kraj rata, zapovjednici Austro-Ugarske vojske kao da su gubili dodir sa stvarnošću. Dok su Hetzendorf i Borojević planirali novi prodor na bojištu prema Italiji, u njihovoj vojsci vrilo. Opet je zapalo ministra rata Štegera Štajnera da kaže kako zapravo stoje stvari u KNK vojsci. Tri tjedna prije početka nove ofanzive on je caru, vladi i svim visokim zapovjednicima poslao izvještaj u kojemu je opisano sedam pobuna koje su izbile u vojsci. U noći 12. na 13. svibnja 1918. slovenski rezervisti pridruženi 17. pukovniji raspoređenoj u Judenburgu u Štajerskoj pobunili su se i šest sati pljačkali kavane, pivnice, restorane, trgovine, zlatarne i skladište duhana. Pobunjene trupe razrušile su vojarnu i časničku blagavaonu, uništili tračnice, pucali na željezničku stanicu i vlakove. Lokalne jedinice bile su nemoćne zaustaviti pobunu. Pobunjenici su s tovarom brašna i šećera nestali u šumi. Tek trupe dovedene iz Graca uspjele su ugušiti pobunu i pogubiti šest njezinih vođa. To je bila samo jedna pobuna koju je opisao ministar rata. Holger Herbig donosi opise drugih pobuna iz tog izvještaja. Dva dana kasnije neki od pobunjenika iz Judenburga potaknuli su sedmi lovački bataljun u u na pobunu. Odane trupe ugušile su pobunu i pogubile jednoga od vođa. Treća pobuna, također praćena pljačkanjem, zahvatila je 80. pješačku diviziju u Rima Sombatu. 20. svibnja pričuve šeste pješačke divizije u Pečuhu pobunile su se i ustrijelile dva časnika. Dva je tjedna trebalo odanim trupama da uhvate sve pobunjenike. Četvorica vođa odmah su pogubljena, dok su ostali čekali na vojno suđenje. U jednoj od najvećih pobuna oko 500 čeških vojnika 7. pričuvnog streljačkog bataljuna u Rumburgu i Hajdi u sjevernoj Češkoj bunilo se danima. Vođa su čekala vojna suđenja. Nekoliko pričuvnih jedinica 97. slovenske pješačke pukovnije pobunilo se 23. i 24. svibnja u Ratkersburgu, ali su vođe brzo uhićeni i stavljeni pred vojni sud. Ministar rata nije opisao svoje pobune. 71. pješačka pukovnija pobunila se u Kragujevcu i pobuna je ugušena tek nakon što su u gušenju pobune sudjelovali topništvo i strojničari. 16 vojnika poginulo je u toj pobuni. Na istoku carstva pripadnici poljskog pomoćnog korpusa prešli su na stranu Sovjetske Rusije. Korpus je morao biti rasformiran. U Ljubljani, Mostaru i Pšemislu također su se pobunile trupe. U takvoj situaciji carska i kraljevska vojska krenula je u novi napad na talijanske trupe. Problem za austro je bio i brdski teren u toj ljetnoj ofenzivi, a problem je bio i nedostatak, odnosno zbog konfiguracije terena i veoma slabe komunikacije. Talijanska obavještajna služba je s druge strane bila svjesna austro-ugarskih planova, bila je svjesna opasnosti i prilično je dobro znala kada i kojim smjerovima bi austro-ugarska vojska otprilike trebala napasti. S druge strane, talijanska vojska je u tom teškom porazu kod Kobarida 1917. zapravo bila u jednoj prednosti u kojoj nije bila do tog poraza. Naime, ona je skratila svoju liniju, imala je mnogo bolje pozadinske komunikacije i zahvaljujući svemu tome je kompletnu jednu armiju, konkretnu devetu armiju mogla staviti u svoju rezervu i s njom je prilično dobro i uspješno i brzo mogla manevrirati u slučaju austrougarskog napada. Sam austrougarski napad je odgađan, ofenziva je prvo planirana za 20. svibnja, pa je onda nekoliko puta odgađana i započela je 15. E, lipnja, s tim što ni tada nije bila do kraja pripremljena kako spada. Recimo, pitanje koje nisu uspjeli riješiti je bio problem dopreme hrane prvoj liniji dakle u slučaju prodara, naravno da su svi očekivali da će gurnuti ovaj, Italijane, barem za, za nekoliko kilometara, da su znali da će imati veliki problem sa opskrbom, posebno hranom za borce na, na, prvoj liniji. Von je udario prema Veroni, Borojević prema Padovi, Međutim, iako je Borojević bio nešto ovaj, uspješniji, morao je stati zbog cijelog niza problema, uključujući problema sa opskrbom. A Hesendorf je zaglavio gotovo pa odmah u, u startu. Istovremeno, Talijani koji su bili svjesni austrougarskih slabosti, koji su bili svjesni toga da austrougarska vojska nema dovoljno komunikacija, da su te komunikacije dosta slabe i da Habsburgska vojska ima velikih problema sa urednom opskrbom, su u veoma velikoj mjeri angažirali svoje zrakoplovstvo upravo sa ciljem zapravo ometanja protivničkih komunikacija, prekidanja linija eh, opskrbe. Kada je počela lipanjska ofanziva Austro-Ugarske vojske, oba su njezina zapovjednika napravila velike pogreške. Feldmaršal Konrad von Hötzendorf svoje trupe poslao u napad, kako to piše Holger Herwig, kao da ratuje u napoleonskim ratovima, a ne u mehaniziranom ubijanju Prvog svjetskog rata. Feldmaršal Svetozar Borojević svoje pak vojnike poslao u forsiranje rijeke Pjave, koja je zbog kiše koja je padala skoro cijeli tjedan u oči napada narasla tri puta. Hetzendorfovi vojnici napredovali su samo do podneva, kada ih je saveznički protunapad poslao na početne položaje. Borojevićevi vojnici stvorili su na drugoj obali rijeke Pjave oko 8 km dubok mostobran, ali su se nakon tri dana morali povući na početne položaje. Piloti koji su štitili Borojevićeve trupe javljali su da im se zbog hladnoće na velikim visinama zamrzavaju strojnice koje su hlađene vodom, te da im fosforni meci neprijatelja pale tkaninu kojom su presvučeni njihovi zrakoplovi. Od 382 zrakoplova Austro-Ugarska je u toj ofenzivi izgubila njih 269. Borojevićevo je vojsko od potpunog uništenja spasila nesposobnost talijanskog zapovjednika generala Armando Diaza, koji na protivnika koji se povlačio preko rijeke nije poslao šest divizija koje su mu bile u pričuvi. Zadnja ofanziva austro vojske zorno je prikazivala Rasulo u Carevini, govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. austro upravo zbog tih komunikacija nije mogla dovesti ni pojačanja, ono malo što ih je još imala. Italija je mogla. Na kraju je ta lipanska ofenziva završila otprilike neriješeno, pri čemu je Austro-Ugarska imala oko 70 tisuća izbačenih iz stroja, to su dakle i mrtvi i ranjeni, e, Italija ih imala 85 tisuća. Međutim, to neriješeno je bez obzira na taj veći broj talijanskih žrtova nego li austro je zapravo nije bila čak ni pirova pobjeda Austro-Ugarske monarhije, ali se pokazalo da oni ne mogu slomiti Italiju, a s obzirom na to da su svjesni da oni danomice slabe, a Italija jača, k tome još valja imati na umu da Italija na vanjsko-političkoj sceni postajala sve agresivnije, jer je imala veoma agresivnog ministra vanjskih poslova Sidnija Sonina, a naravno i u svijetlu londonskog e, sporazumu ugovora iz 1915. godine italijanskih pretenzija prema austro teritoriju, konkretno prema Istri i Dalmaciji i nekim područjima koje su nekada pripadali Mletačkoj ovaj republici, bilo je jasno kome pripada e, budućnost. Nakon zaustavljanja te austro-ugarske ofenzive, Foš je bio ljut na talijanskog zapovjednika Dijaza, zato što nije prošao, prešao u protunapad. Ali Dijaz je to naprosto kalkulirao. On je računao da bi centralne sile trebale prvo zapravo prsnuti do kraja na zapadnom bojištu, pa onda kada one prstu na zapadnom bojištu, onda će se one iznutra urušiti, pa će onda ta njegova ofenziva biti mnogo, mnogo jednostavnija i za Talijane zapravo i, i manje krvava taj italijanski protuudar je i započeo doista tek u listoparu, dakle u trenutku kada se Austro-Ugarska naveliko urušavala 23. E, listopada. Iako je otpor i dalje bio žestok, čak možda i neočekivano žestok, oni su uspjeli skršiti otpor i ubacivanjem talijanskih e, rezervi na bojište i austro je zatražila primjer 30. listopada. I sa tim 30. listopadom se zapravo na neki način završio taj rat na talijanskom bojištu koji je započeo 915. ulaskom Italije u rat i koji je bio prije svega obilježen nizom od 11 e, bitaka na, na Soči. 24. listopada, nakon što je novi njemački kancelar, princ Max von Baden, donio savezničke uvjete sklapanja primirja, Vojni diktatori Njemačke, Hindenburg i Ludendorff napisali su dnevnu zapovjed u kojoj su mirovne uvjete američkog predsjednika Woodrowa Wilsona nazvali zahtjevom za kapitulaciju i kao takve neprihvatljivima njemačkoj vojsci. Vojska se trebala nastaviti opirati svim sredstvima. Princ Max nije se trebao sukobiti s vrhom njemačkih oružanih snaga. Malo je tko u Njemačkoj bio voljan više slušati vojne diktatore. 26. listopada Erich Ludendorff je prerušen u civila pobjegao u Švedsku. Došao je trenutak za konačni mir u Europi. O sklapanju tog mira govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Sabol Čjeronim Marić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.